Išeimo knyga, devintas skyrius. Viešpats sakė Mozei, eik pas Foroną ir jam sakyk. Taip sako viešpats, Hebrajų dievas, išleisk mano žmonės, kad jie man tarnautų. Jei jų neišleisi ir nepaliausi jų laikęs, viešpatės ranka bus ant tavo lauke besigalančių gyvulių arklių, asilų, kupranugarių, avių ir galvijų. Bus labai sunkus maras. Viešpats atskirs Izraelitų ir egiptiečių gyvulius. Niekas nežus, kas priklauso Izraelitams. Ir viešpats paskyrė laiką, sakydamas, rytoj viešpats tai įvykdys krašte. Kita rytą Viešpats įvykdė tai. Visi egiptiečių gyvuliai nugaišo, bet iš izraelitų gyvulių nepražuvo ne vienas. Faraonas pasiuntė pasižiūrėti. Pasirodė, kad izraelitų gyvulių ne vienas nebuvo nugaišęs. Tačiau faraono širdis liko kieta ir jis neišleido tautos. Tada Viešpats tarė Mozei ir Aronui. Imkite pilnas saujas pelenų iš krosnies. Ir Moze teberė juos į orą farono akivaizdoje. Jie taps dulkėmis visoje Egipto šalyje ir ant žmonių bei gyvulių iškils votis su puslėmis. Jie pasėmė pelenų iš krosnies ir atsistoja prieš faraoną, išbėrė juos į orą ir atsirado votis ant žmonių ir gyvulių. Žiniai negalėjo pasirodyti mozei, nes votis buvo ant jų ir visų egiptiečių. Tačiau viešpats užkietino farono širdį ir jis neklausė jų, kaip viešpats ir buvo sakęs mozei. Tada viešpats tarė mozei, atsikelk anksti rytą nueik pas faraoną ir sakyk, taip sako viešpats, hebrajų dievas, išleisk mano tautą man tarnauti, nes šį kartą aš siūsiu įvairias negalės ir vargus tau, tavo tarnams ir tavo žmonėms, kad žinotum, jog nėra man lygaus visoje žemėje. Aš galėjau ištiesti savo ranką ir ištikti tave ir tavo tautą maru, kad būtumėte visi pranykę nuo žemės paviršiaus. Bet aš tam išaukštinau tave, kad parodyčiau savo galę ir mano vardas būtų skelbiamas visoje žemėje. Tu vis dar didžiuojasi prieš mano tautą ir neišleidė jos. Rytoj, apie šitą laiką, kris labai smarki kruša kokios nėra buvę Egipte nuo jos įsikūrimo dienos. Taigi dabar siūsk žmonės surinkti iš lauko gyvulius ir visą, kas tau priklauso. Visi žmonės ir gyvuliai, kurie bus lauke ir nebus parvesti namo, krušai krintant, pražus. Farono tarnai, kurie bijojo viešpaties, sugabeno į namus savo tarnus ir gyvulius O kas nekreipė dėmesio į viešpatės žodį, paliko savo tarnus ir gyvulius lauke. Viešpats tarė mozei, ištiesk savo ranką, kad kristų kruša visoje Egipto šalyje, ant žmonių, gyvulių ir visos lauko augmenijos. Mozė ištiesė lasdą ir viešpats pasiuntė per kuniją, krušą ir žaibus viešpats siuntė krušą į visą Egipto žemę. Kruša susimaišė su žaibais ir buvo tokia smarki, kokios Egipto šalis nebuvo mačiusi. Kruša išmušė Egipto šalyje visą, kas buvo lauke – žmonės, gyvulius, augalus ir medžius, tik Gošeno krašte, kur gyveno izraelitai, nebuvo krušos. Faraonas, pasišaukęs Mozę ir Aroną, jiems kalbėjo, aš nusidėjau, viešpats yra teisus, o aš ir mano tauta esame nusikaltę. Melskite viešpatį, kad liautųsi stipri perkūnija ir kruša. Aš jūs išleisiu ir daugiau nebesulaikysiu. Mozė jam atsakė, kai tik išeisiu iš miesto, pakelsiu rankas į viešpatį tada perkūnija ir kruša, liausis, kad žinotum, jog viešpačių priklauso visa žemė. Bet aš žinau, kad nei tu, nei tavo tarnai dar nesibijote viešpatės dievo. Linus ir miežius kruša išmušė, nes miežiai buvo išplaukę ir lina jau žydėjo. Bet kviečių ir rugių neišmušė, nes jie Vėliau pribręsta. Moze išėjo nuo farono iš miesto ir iškėlė rankas į viešpatį. Perkūnė ir krušaliovėsi, lietus nustojo lyjas. Bet faraonas, matydamas, kad liovėsi lietus, kruša ir perkūnija, vėl nusidėjo ir užkietino savo širdį, kartu su savo tarnais. Farono širdis pasiliko užkėtėjusi. Ir jis neišleido Izraelio vaikų, kaip viešpats ir buvo sakęs Mozei.